ที่บุกนี่คือเราจะไปใส่อาจารย์เลยอาจารย์ไงฮะอาจารย์ไงยืนทั้งใจอยู่ก็ยังถือแสงอุปเจียมก็ยังเหลื่อมเหลื่อม งแล้วมันมอนไอไอมันกบมันคือยังแรงเพราะนั่นมันมันออกมาจากกระดูกเลยวุ่นยื่อนี่กะดูมันกลัวจะพากระดูกนี่ผมบอกการเล่ากูนะ 一定要。 ผู้หงกูเห็นเราไม่ผู้หนแล้วนี่อย่างที่นี่ผู้หงกูเห็นเลยล่ะนี่เฮาหนังหออยู่คนเด็ดผู้หงกูเห็นเด็ดก็อยู่เพ่อกันคู่กันเหรอแต่ยังสกัดสิกินอะไรอย่างอืมอืม เขาเลยไม่ออกทั้งหมดพวกไอ้เนื้อเนื้อเนื้อมากอยู่โอ้เอาเงินก็มือเขาวันษามือออกวันษาทำว่าเอาบุญเอาเดยไว้ทางไงเนาะ เป็นศีลก็มีบ่กลับเด็ดสิเนอะยังเห็นมาจังหันหลายคนส่งดอกเรืยบงของเขาเขาจะว่ามันกูสูงมันน้องแก้วคือเห็นเนาะถ้าจังเห็นได้เชียหลายปีหรอ มันจะหนงจะหยากใช้จะได้สิไปท่านบุญคุ้นท่านนั่นนี่หลังยากแค่มันไปเหลียนไปเพื่อนไปเงินไปซื้อหนุนอินพบแไปอะไรเยอะเลยจิตของถูกของนั่งถูกของสอบ เป็นธรรมดาท่านขุนปาเปุนปะองคุ้มข่านองขุนเป็นกันเป็นชักแ็นไปเกิดเติดวันก็ว่ามันก็เขาละ ถ้าเห็นปลามันเดินบุกเดินดินมันเป็นปลาหกมันใสจมันหก ทางลงขุมมันแกนมันชอบมันเที่ยวดูความคิดออกไปทั้งตัวทั้งเสียทั้งหลงทั้งทั้งสารมันมีคู่มีอาจารย์เนี่ยสอนมันก็ไปได้ถ้าไปทั้งดีเราจะศึกษาหล่อศึกษาหล่อ ว่เข้าจิตเข้าใจสวยเมื่อหอดจี่งาเนี่ยหละมาปัดว่าจะได้แน่ไม่ให้รักบั ากกูคนไม่ใช่เป็นเราประมาณี่อยากเป็นไดมออายนี่ผู้ผู้ใตของผมเห็นว่าแม่อีกกอนของสาย ทำอยู่บ่มันคือข้านคือเพื่อคือสอนคนคือติดบริมาเกิดมาตายอยู่ปานนี้ค่ะไปนิพ้านมันจะเห็นหมดละมีนที่ข้านเอาไปแท้การดึงขาเตาดึงเ้าเอ็นยังหดเข่าหนึ่งเป็นยาเป็นหนึ่งสำคัญ างประเพณีหนังเนื่องของเฮาคือว่าเป็นเขาประดับดินถูกมือบ้งทำบุญเป็นท่านทำงานเป็นว่าไม่เคยเห็นหมดกไมเคยไปอ่านอย่างนี้คือบาอาจารย์เคยไปยิ่งคือเฒาผู้แ้่พ่อแม่คนเล่าหัวฟังว่าเป็นวันสำคัญควรทำบุญเป็นท่านอุทิศบุญกุศลไปหา ครูบาอาจารย์พอเนี่ยอยากนิดที่หลวงรับบัตหายไปถือว่าหมื่นเป็นหมื่นปล่อยสัตว์นรก คือถ่ายคือแก่คนตัวหือเป็นแมนอีหรือเป็นโมคนเกิดก้อนคนซื้อก็บ่เห็นคือหลงนิ่มากคิดเจ้นอนเหมือนกันแม่กันจ้ะก็ใจแก่ละว่าหมื่นเป็นหมื่นส่ยงานย่อมอนุญาตให้สัตว์นรกถึงมารับ ผลบุญจากญาติมิตรว่าตามคำผู้เต่าผู้แก่เพิ่นเคยบอกเคยกล่าวเกียเนี่ยขู่ก้นประชาชนจังน้าเนี่ยในการทำบุญคุ้นขางอยู่ไนบ่ได้ทำบุญคุ้นขางในมือสำคัญอย่างวันนี้ก็ถือว่า้นนี่นเป็นกาลาชินี่คนบนนี้อาจมีท่านนี้คุณความดีถือ ติดกันหน้าเหี่ยงกันหน้าอย่างนั้นผมถือว่าเป็นวันสำคัญพวกเปรตพวกผีที่อยู่ในนรกขึ้นมาใช้บ้านวิสัยก็ไปหันพี่น้องวิสัยก็ไปหันก็จะรับผลบุญผลกุศลสี่ยาติมิต้ของตนสี่อุทิศให้แต่เฮามันตาเมื่อ มองด้เห็นมาเขามาควายอยู่บนเดเขาพวกนั้นลำบากอยากจนลำบากร้าย อยากร้าย ธรรมดาเปรตเห็นได้ว่าคือเนี่กคือเปรตคือผี มันี่กมันลำบากอำนาจของกรรมที่เราทำไว้แต่ไปเกิดคือกินผลของกรรม เวลาไปเป็นเทวดาก็ดีเป็นเกิดเป็นผีก็ดีพวกเราเนี่กินผลของกรรมกรรมที่ตัวท่ามได้จะนับจะนู้นให้บ่ตายจะหางบ่สบายทุกอยากลำบากปวดหล่อนบุญว่า เขาตาาหายมันมีกินยื้อุึงยูเนี่ยลำบากลำข้าม มดเท่านั้นเป็นจังว่าไหวยังเจ็บของไปเจ้าพิมพิสารตายไปตั้งเก้าสิบกว่ากันคันพระพุทธเจ้าว่าตาสรูองค์ใดเขาไปหาล่าสิ่งนี้ส่วนเวลาพ้นบุญเมื่อใดพระพุทธเจ้าว่ายังมองพระทันเห็นไปถามพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าท่านพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้า อุบัติึุนมาตเสรู้อีกก็ไปถามอีก จนเรื่อยๆมาถึงระยะพระเจ้ายิปัสสีหรือพระเจ้าอีหยังบุจำไม่ได้เพียงจังกาวไว้ว่ายังอีก หลายพุทธท่านดอมดูไห้ไปถามไปเจ้ากูกูจะโทโกนะธรรมโนเด้อสันพนอุบัติขึ้นมาในโลกเห็นความว่าเข่ข่าวกันกาวะมือเอ็นหนึ่งหู้ไปไก่แต่ กับหนึ่งกันหนึ่งพุทธานดอนหนึ่งมันน่าแสนน่าบางกับก็เป็นกับบางกับศูนย์พระพุทธเจ้าบริเกิดขึ้นในโลก บางกับก็มีเกิดขึ้นหลายองค์ยังกับ ปัจจุบันมีหาองค์แต่องค์หนึ่งกับ่ึันตั่วขู่ตั่วข้าวเราก็ดับไปนี่ครับ พุทธเจ้าของเฮาก็ ปรินิพานไปสองพันกว่าปีแล้วยังบุทันมีอยู่แล้วว่าพระสียเริยะไปที่มาเกิดอยู่เมื่อใด ยังแน่นยังนั่ง ขนาดนั่นเนี่ยความทุกข์ความหนักอายุ ยืนยาวเสียค่อยรับผลบุญคุ้มท่านจากญาติจากมิตรคันมาถามพระพุทธเจ้าคุณกว่า ยังอีกองค์นั่น มาเกิดพระสมณะโคดม จะมีญาติของพวกเพื่อนคือพระเจ้าพิมพิสาร มาเกิดเป็นไพง่าเราสีอุทิศบุญกุศลไปให้ข้าวนั่นแหละพวกเพื่อทั้งหลายยังสิได้รับผลบุญผลกุศลยังสิ่วนจากความทุกข์ยาก หอดหูไปแล้วท่านนี่เป็นก้าวไว้ ในตำหนานนี่หลังจากพระกุกุเซโทเป็นหลวงรับดับขันธรินิพานไปแล้วกนนั่ง กนาธรรมโนจังมาเกิด มาอุบัติขึ้นในโลกจะมาหากัจโป จะมาหาโคตโมคือพระพุทธเจ้าองค์ปรินิพานไปสีว่างศาสนาพวกเราทุกทั้งหลายได้ศึกษา น้อมนั่นขนาดนั้น แต่พวกยิ่งดีปีดาได้ยิ่งว่าสิได้รับผลบุญผลกุศลถึงนั่นก็คือค่อยมานั่นแบบนับกับนับกรรมว่าได้ท่อนทุกอยากลำบากอาณาถาพวกนี้ ข่าปลาหารสิอยู่สิกินบ่มีผ่าพนทอนสบายสินุ่งสิห่มแต่ก็อยู่อย่างนั้นแหละเขาพ้นกรรมสิสั่งไหวท่ำไหวนี่หมายถึงเปรตสัตว์นรกผู้ที่อยู่ในนรกสันแห่งทุกข์หายถูกไฟใหม่น้ำเหลวกยูยางนั่นมันมีวันมีเวลาสิเย็นสิสบาย คนทั้งหลายสิประมาทคิดว่า เฮ็ดยังเฮ็ดไปเหรอตายเป็นหมดเป็นหยิ่งเป็นนุ่งกับนุ่งตัวผูตัวเมียอยู่ดอกเอ็นเนี่ยมันอยู่ในพบแน่นชาตินั่นไปตรงนรกพุ่งพุ่งสิไปตกน้ำตื้อสั่นนี่ความคิด ความเว้าของคน ประมาทของคนบริสุทธิ์พิจารณาความจริงถ้ามันทุกข์ยากลำบากอย่างนั้น มันไม่มีวันมีเวลาสิเพิ่มใดดอก เห็นบอกกบอึงเขาไต่มาเขาการมาใส่ของมา เวลาไปต้มไปแกงก็ได้หมอตัวแม่ก็นี่ตัวผูกก็นี่ตัวเห็นมันห่องมันเกี่ยวกันเนี่ยนิดดีขาเหยียดสิ่งหนึ่งนี่จะได้สามโค้งหัวพยอบ่มีความสุขความสบายวันได้ให้นี่สัตว์นรกกับทำนองเดียวกัน ตัวยิ่งกับตกตัวใต้กับตกแต่มันหมกมันใหม่ มันทุกข์ มันหนัก มันลำบากลำข้ามตายแล้วเกิด เกิดแล้วตายยังงท่ทนมาไว้ตาย ตายไปเยอะๆก็เกิด มหาพอหาแม่คือมนุษย์เท่าเกิดเป็นอุปติกะคือเกิดพุทธขึ้น โดยอำนาจของข้องกรรมทุกยากลำบากเดือดร้อนบุญว่าย มือหนีจังพยายามพิบานปล่อยออกมา รับผลบุญพุ้นท่านจากลูกจากร้านจากญาติจากมิตรอยู่ทิศต้ให้มาคอยอยู่ตามถนนหนทางตามประตูบ้านตามสถานที่ต่างๆ พ่อแม่พี่น้องผู้ทำบุญคุ้นทางผู้ก้นไปราส้น ไปทำบุญคุ้นทางอุทิศบุญไปให้จะสัพพาสาตัวนั่นเขาก็ได้รับ เมื่อได้รับ รับอนุโมทนาปัตตานุโมทนาคือเขาอุทิศบุญไปให้เขาหรอเขาทราบหรือว่าลายจิตของเขา เขาก็รับอนุโมทนาเอา ได้รับ เขารับอาหารมีเย็นเป็นทุขได้อยากได้กินอินนี้ที่นั่นในวันเป็นนั่นปลายสามโลกคนทั่วไปจังในท่านบุญเป็นท่านไปหาหนึ่งเป็นเรื่อง แต่ที่ท่านเรื่องหามขางผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าจะเป็นยังไงก็ดีการท่านบุญเป็นท่านมีไมนคิด แก่แก่ตั้งอีหยังทำมันเบานี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นนั่นแต่สันไรเนี่ยให้อุทิศให้ค่ะเขาค่อยร่ารับเอา มันก็ได้เขาบอกค่อยร่ารับเอาเขามีามนักนี่อย่างปลูกข้าวมันใหญ่เขาจะมีโอกาสได้ล่าคุณนี่ อันนี้เขาเนี่ยเขาก็บ่ได้มันจะง่ายมันจะลำบากเฮ้ยต่ทำงานเดียวกัน บ่ได้เมื่อจะนั่งตายของเขาก็เผ่าก็แกเหนึ่งควาเแก่หรือมันเป็นธรรมดาหมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอีกต้องเกิดมีมีความเจ็บความไข้เป็นหมอในขนาดนั้นเลยเจ็บกับไข้เป็นด้วยกันยาไม่มีทางสิรักษาความเจ็บความไข้ให้หายขาดได้หายโรคนี่จะมีโรคไม่เกิดมากเรามีความตายเป็นธรรมดา เกิดมาแล้วต้องมีตาย ความตายอยู่ว่าเป็นจริงผิดตาเถนะของทุกผูกหลุดทุกน้ำทุกสู่ทุกก้นเห็นละหากเรามีมีความกังวลมีความต้องสารอยู่ ในริงมนึ่งสิงใดอยู่เลยว่ามีตาเถนะเนี่ยความตายหน้าเขาต้องทุกข์ใจหนักต้องลำบากลำข้างดยดักหล่นดักตายคือถือเฮาหักเฮาหวงแหนหลุดเต่าเลี้ยงล้านพอแม่พี่น้องต้องเฮาเฮาเพามีความตายเขาเฮากัน เป็นทุกข์เป็นร้อนบ่ยินดีบ่เป็นใจบ่อยากให้เขาหลงหายตายไปความตาย มันห้ามว่าได้บ่ว่าของรักของแท่งขนาดใดถึงนั่งเข่านอนเข่ามีตำรวจทหารหามหล่อมีผู้พปะอจ้าแ่นดิน ก็จะตายถึงไม่ได้ตาย แต่ภาษาเขาพระราชาเนเรียกว่าสวรรค์นตภาษาสมมติเรียกเขานเรียกว่ามิพาน ตายที่กันงดเบยวสารวะเรบยวพระเจ้าพระสงฆ์ถึงวันตายตายที่กัน เมื่อตายไปแล้วนี่อันไรล่ะเป็นของของตนรูปปังอนิจังรูปปังอนัตตารูปเบื้องงเห้าคนว่ารูปบัอเพียงรูปเบื้องงเห้า ทุกทุกเวทนาเป็นกระว่าเบื้องเห้า ความจำได้ไม่รู้ก็ยังเป็นของเห่าความปรุงคิดเดี๋ยวว่าฟังขารก็ยังเ้็นของเน่าความหู้เห็นทางหูทางตาเดี๋ยวว่าวิ่งง่ายตาเห็นลูกคนเห็นเจ้าว่าคนเห็นลูกสัตว์ห็นเจ้าว่าสัตว์เนี่ยเป็นว่าวิ่งง่ายหูเลยยิ่งเสียงนั่งเสียงนี่ก็วิ่งง่ายโผล่แต่วิ่งง่ายวิ่งง่ายตัวนี้มันจะดับไปอีกเท่ากันจึงถือว่าดับเมื่อตายเมื่อ ยนโมแปลงอันใด ก็คือไปเต่าคนกาวไหวหรือซื้อคนกาวไหวกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้เหตุผลที่เราสวดกันแน่หรือจริงกรรมดีกรรมชั่วเหตุผลจะบุคคลผู้ทำผู้ปูกผู้คิดกรรมหนึ่งมีสามอย่างคือกายกรรมการทำโดยกายวิจีกรรมการพูดโดยวาจามโนกรรมการคิดโดยใจ กรรมโมเกิดมาจากลิ้นตาอากาศทั้งหลายเกิดขึ้นจากกายจากใจของเฮาเฮาสามารถที่จะตกแต่งเอาได้เราต้องการความดีเราก็สั่งความดีขึ้นเราต้องการความเัื่อเราก็สั่งความเัื่อเอา ถึงบอสต้องการความเัื่อถือว่าสั่งไว้นั่นจะเป็นของของเสือบุญผู้ใดที่ไม่รับเสื่องไปตามที่สั่งไว้เป็นเส้นรัดแท้ไม่มีผู้ใด สิมาหย่องซี่หย่องเล่าวันนี้คือได้สิมาหลักมาขโมยวันนี้วันคิดหายว่าเพียงไปทางไหนสั่งอันไหนไหวเป็นอันหนึ่งเหมือนกันกับเมื่อวานเนี่ยผลเกิดมากกับซื้อบักน่ยให้ละเขาปลูกบักข้าวผลเกิดมากกับซื้อบักข้าว มันบกับเป็นบักทั่วบกับเป็นบักตามปลูกอันไหนไหวเป็นอันนั้นตามที่เขาสั่งไหวทั้งดีทั้งสียก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเพื่อให้เลือคัดจัดหาทำ เป็นงานความดีอะไร้เราะมีกรรม เป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดถูกคนมีกรรมประจำตัวเป็นจองเหตุไข่จิตคุณคิดแย่เนี่ยเราจะเอากรรมอันใดไหวในกายในใจของเฮาเฮาวันนี้จะอยู่คำฟ้าเมื่อหนึ่งนึงกับวันหนึ่งสงตายเ่าไแท่ไม่มียาขนาดหนจะรักษาไว้ได้ถูกคนเกิดมาจะต้องมีความเสื่อมหายตายไป ถึงสิมีงานพานะทางวิทยาศาสตร์จะเล่นลุงเรื่องนี่รถนี่เรื่องนี่เครื่องบินนี่จรวดนี่ดาวเทียมขึ้นไปเถอะไปย้ายก็ไปจะข้างไปแขนข้อไปคือกันกับเงายึดตัวไปสม่ำเสมอไปเข้าไปใส่เงาตามประหันเรื่องหนจะเขาในที่มืดหรือยยงไในสี่แจ้งจะเล่นเพียง กงหัวเราโมค่อยมีเง่าดอกเงามันเก่าไปห้าตัวอยู่กันดีกันตัวถึงมาให้เจ็บเราออกผลกับท่านนั่งเดียวกันคนยาสั่งคนดีเราไม่เห็นคนดีตอบท่านยังไหลถักสั่งความเสื้อเราไม่เห็นเขาเรารับตัวนี่จะเขาหลังเขาเรื่อยอย่างนี้ไม่ให้เหตุผลคือกันกับคนที่เขาไม่เคนเลยอกง่ายวัให้ปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยออกไม่ถูกแจ้งเนี่ยได้ง่ายปรากฏขึ้น บางผู้บางคนเกิดมาก็สั่งทั้งดีทั้งทั้งทั้งทั้งตัวเราผูดเทเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ความเพียรได้ใส่ผู้สั่งไว้ความเพียรยังไงที่ดอกผลให้ผู้ไปเต็นโลกเคยสั่งกรรดีไว้ความดีมันไปใส่จังเลยรับทุกโทษนี่แต่ความดียังไม่ทำที่ดอกออกผล คือกันกับความดีในที่วิตมันยังไม่ทำ ออกไปี้ที่แก้มันก็ไม่เห็นเงาเวลามันไม่ทำให้ผลมันเป็นยังไงจะไม่ให้ผลนี่ไว้วันหนึ่งหรือนี่เนี่ยเรายังมีการเยี่ยมหลายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้เป็นไปให้กินพเจาี่ยแสวงหาความดีใปตัวของตัวความดีถือห้าท่ามได้ ถึงบ่ท่ามเดือดเยตาแน้ไม่ยึดไม่ใจผลีิจะได้รับมันก็ได้ เพราะสั่งความดีเอาไว้ เพียงกายไหวเดี่ยงต้นสั่งกรรมดีกรรมตัวนี่มากมากหลายหลวงในตำรับตำล่าถึงเป็นคตซ้อนใจเของเฮาเู้ทีเคยทำบุญเุ้นท่านเพิ่นไปรับผลรับประโยชน์ทุกสบายในปราสาทยืนน่งสั่นจ่าผู้ที่ทำตัวสาล่าโลกตกในโลกอายุืีก็นับว่าได้ เนสารตังหาปังตังหาเนี่ยมันเป็นแปลงเลยเป็นยุคเป็นยาอียงหรอกแปลงไหลให้คนอ่าน คนที่มีจิตใจหน้าสอนใจคงตัว คนที่ท่านตัวไปนั่นเลยรับ ผลยังนั่นคนที่ท่านดีไปนั่นเลยรับผลยังนั่นเดี๋ยวมาสอนใจต้องเฮ้าเพราะทุกคนก็ต้องการความดีมาสั่งความดี ใจกายใจใจของตนเอาไว้ เนื่อเขาตายไปก็มีสิ่เขาสร้างไว้เดี๋ยวกายเดี๋ยวว่าจาเดี๋ยวใจจิตที่บอกออก้นให้บ่เดี๋ยวยึดหนาละอาใจไปเกิดพบได้สาบได้กระทุกกระสบายแต่้นดีหลายก็เลยไเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรพวกนั้นโดยทำมาฮะสินขาท้ายทำหลักการงานเรื่องอันใดมีทุกข์อยู่สบายเกิดแต่เกิดทุกข์ขึ้นเป็นอุปติกะ คือการกระทำในโลกคือโดยอยู่ในขั้นที่มนุษย์วิสัชทั่วไปเกิดพุทธขึ้นที่เดียวหรุดหลังตั้งตัวเสียงสดงดงามเป็นผู้ยิ่งกว่อายุเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาเป็นตลอดมดดินจัเสื่อมขาดทิพย์จากสถานที่ เป็นผู้เศร้าเป็นมีนเป็นดาวคนเลยมาเด็กยี่ยงดูผู้พกเนี่ย ของอยู่ของกินอยหางอยากอันใดไรนะหาความทนสบายกับชื่อกัน พอเข้าต่างได้ทำได้นีชื่อขี่เสนอผล มีความสุขความสบายสมมติจากนั่นด้วยิุมกุศลบัวละบัวล่องขนาดนั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์กับชื่อกัน เกิดในสถานที่ดีจะกูลที่ดีนี่ะตีปัญญานี่ยิ้าความุ่นจะเลี้ยวสลาด โรคไข้ใส่เจ็บบนเดเียดเบียนให้รับความยิ่งยากลำบากศึกษาเราเรื่องอะไรก็จำเนี่ยสอบได้ การงานทำสถานที่ไหนเขาก็ไว้เนื่อเสียใจนี่คือสนับสนุนคือยึดตังแบกขึ้นหามขึ้น เพราะให้เป็นผี้รักผี้ชอบใจของเขาเขาเสียชื่อยอดซะาือ้ยืดสูงกว่า โดยอิจฉานี่คือต้องมีวาสนามีบุญมีกุศลไปสถานที่ใด มีบุคคลรักใคร่มีบุคคลยิ่งดี ไปสถานที่ใดบ่เป็นเรื่องเป็นไข้แก่ที่นั่นถ้าบุญกุศลสนับสนุนคำคืนให้ ไปสถานที่ใดก็ปลอดไขยไม่มีอันตรายบุญกุศลที่มีอยู่ในกายในใจ ที่ดอกออกผลหายางนั่นไม่มีคนเหยียดคนตั้ง มีแต่คนหักคนแค่ไม่ว่าจะเพศหดก็ตาม เพศหญิงเพศชายผู้ที่ยืดหยุ่เป็นยังไง้อยู่ทุกอยู่สบายจิตใจก็บ่หยุ่นได้กังวลทำอันใดแต่สำเร็จลุล่วงไป ตามใจปรารถนาอยู่ที่บุญกุศลที่มาเกิดเป็นคนกับพิษ คนธรรมดา มีสติ มีปัญญามีวิชาความรู้มีสมบัติพย์สถาน มีเข่าคล้องเงินทองเป็นข้าราวาสเป็นพราเจ้าพระสงฆ์กานีสมบัติภายในคือมีศีล สมาธิปัญญาเป็นอริยทรัพย์อยู่ภายในใจทุกใจสบายใจสงบเยือกเย็นใจบ่ยิ่งเบหยิ่งใจบ่เดือดบ่ร้อนบ่คุณบ่เครื่องต่างๆ เพราะอำนาจ บุญวาสนาที่สั่งมาแต่เก่าก่องถึงเกิดอยู่ในป่าในดอนก็มีความเหลื่อมใสใจเป็นอัตเป็นถ้ำเป็นทะเลาะก็มีทาที่จะได้เป็นผู้รักเป็นหงเดี๋ยวนี้เป็นรับพัฒสถานเขาของเงินท่องหมากง่ายตายสองก็คนทัวไป เดี๋ยวอำนาจของบุญสิเป็นท่าได้หมากมุ่งถ้าสร้างบุญหน่อยบุญหนึ่งก็ให้ผลหน่อย ทำบุญหนาบุญต่างห้นลมากบุญมันส่งผลหหวยางนั่นคนมันจะโมคื่กันเราสั่งมห้คื่กันไม่เป็นหลักลูกพอเดียวเม่เดียวกัน เกิดหน้าคื่กันจะโมคื่กันยึดกักโมคื่กันบางคนก็เกื่อมหายตายไปตอนในสองในขั้นเกิดหน้าโมกีวันจีเดือนตายไปก็นับโมถ่วนนะโมท่านเลยสั่งนี่ท่านบุญอันใด บางผู้บางคนเกิดมาอยากเล่นอยากตายมันจะว่าตายให้มันทุกข์มันเนี่ย มันลำบากลำข้ากิดไข้เหยียดเย็นอดอดแอดแอดเยอย่งนั่นกินยาอันใดก็บ่ดีว่หายให้มันมีความทุกข์กายทุกข์ใจต่มันจะว่ตายกรรมที่ทำเนี่ยมันเหตุเฉลยไปย่างนันเพราะฉะนั้นคนถือว่าผู้มีจิตใจหน้าหลอบขอบที่ถ่วน เลยไปเหมาเอาว่าคำสอนมันมาเป็นข้องจริงมันจริงอยู่ถ้าคนท่านจริงที่เจ้าน้าตามความจริงเลยเป็นข้องจริงคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นของยึดของอดีควองเตือนมั่นควรจิตพยายามท่ำตาม ละจริ่งที่ควรละมันเพิ่มจริ่งที่ควรบำเพิ่มอย่าไปยึดอย่าคำสอนมันเป็นโมฆะ พยายามทำคุณงามความดีเอาเนี่ยร้านทำเหนื่อยจังสิคิดหอกคุณงามความดีให้มึงแต่ส้นตัวคิดอยู่บ่มีวันมีเวลาความตัวมันมีอำนาจมากมันจะลากความดีไปได้คือกันแต่คนมีกำลังมากก็กันมันท่านบริบุญบกไหวเขาตัวไปลากไปได้นี่เข้ากับพยายามคือมีพิจารณาสอนใจเข้าการทำบุญ คุณทางหลายขาส่วนมุ่นรักษาศีลเจริญมันเพี่งภาวนาเป็นหน้าที่ของข้าเองพระพุทธเจ้าหรือผู้บาอาจารย์ที่ท่ามให้มองคือใดสีหน้าแดงหน้าปันให้เป็นของฝุกฝิงมันเป็นปัจจัยต่างหากพิจารณาว่าปัจจัยต่างมันนี่จะขันต้นจนกระทั่งอวสานเมื่อว่าของหนอกของนี่เขาเก็บข้าไข่จะเป็นปัจจัยต่าง มันเกียบยึดวันไหนก็เห็นจักยึดวันหันเข้าใจยึดวันหันคนอื่นคุณแม่แดงเอาเก้ืเอาขวดออกจากข้าวแสดงเอาว่าได้คนอยู่คนกินด้วยกันเขากินเขาก็อิ่มถ่องอิ่มใส่ของเข้าคนหอบคนหิวอยากจะกินอยากจะอิ่มของเข้าเขาจะมีคิดสันดึงก็ได้อิ่มให้เราเขาบอกกินเขาบอกอิ่มหรือบุญกุศลคุณงามความดีจะเป็นทรัพย์ต่างทั้งนั้นเดียวกันผู้ได้ต่างเพื่อนได้ มันมันสืบข้ามเพื่อกันคนถึงมีโอกาสต่างเช่นนั้นกนดีอย่างนี้ไม่เหนื่อยเวลาไม่ทำหล่นตายให้ไปเนี่ยถังตายไปแบบนี้จะเสวยผลเกิดเป็นผลดีหรือผลเสียที่เราต่างไว้มันจะที่ดอกผลให้ในตายนี่คือการก็ให้ปลูกวางเก็บผลไว้เขาปลูกไว้เขาก็ม่คิดไปเอาเขางานนี้ เห็นง่ายนเลยงืีเอ็นสิ้าของเราเกี่ยวเอาเข้าคนที่ไปขอไปเกี่ยวให้ถูกไหาสั่งแบบเพราสนั่นให้สั่งเอาไว้ความดีส่วนไหนยังเห็นบกพร่องพยายามยึดตามแต่ทำมันเพิ่มโดยยังไงที่เป็น